mtakuwa wema basi hakika yeye ni mwenye kuwaghufiria wanaotubia kwake وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا na mpe aliyejamaa yako haki yake na maskini na msafiri wala usitumie hovyo kwa fujo innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura hakika badhirifu ni ndugu wa mashaitani na shaitani ni mwenye kumkufuru mola wake mlezi وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا na ikiwa unajikurupusha nao nawe unatafuta rehma ya Mola wako mlezi unayoitaraji basi sema nao maneno laini wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura wala usiufanye mkono wako kama uliofungwa shingoni mwako wala usiukunjue wote kabisa utabaki ukilaumiwa muflisi إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا hakika Mola wako mlezi humkunjulia riziki amtakaye na humpimia amtakaye hakika yeye kwa waja wake ni mwenye kuwajua na kuwaona الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na Mola wako mlezi amehukumu kuwa msimwabudu yeyote isipokuwa yeye na pia mwafanyie wema kwa ukamilifu wazazi wenu wawili na hao au mmoja wao kifikiria kwako hali ya unyonge na mwisho wa umri wao basi lisikutoke tamko la kuchoka nao au kuudhika kwa yanayokupata kutokana nao wala usiwahamakie na nena nao maneno mazuri laini yenye kuonyesha yesani na kwa heshimu na wafanyie upole na wanyenyekee kwa kuonea huruma na uwaombe ewe Mola mlezi warehemu wote wawili kama walivyonifanyia huruma waliponilea utotoni enyi watu Mola wenu mlezi anajua kuliko nyinyi yaliyomo katika dhamiri zenu na atakuhisabuni kwayo kwa thawabu na ikabu na mkiwa mnakusudia wema na mkautenda tena mkatokea baadhi yenu mkateleza na kisha mkarejea kwa Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu Subhanahu atakusameheni kwani yeye ni mwenye kusamehe daima kwa wale wanaorejea kwake. Na wape jamaa zako haki yao kwa kuwafanyia wema na kuwaunga na kadhalika maskini mwenye haja na msafiri aliyekatikana na mali yake wape hao haki yao katika zaka na sadaka wala usiyavuruge mali yako kwa utumiaji ovyo usio na maslaha. Kwani wabadhirifu, yani watumiaji ovyo, wenzao ni mashetani, wanapokea minongono yao, wanapowachochea, wafanye ufisadi, na watumie kwa uharibifu. Na ni mtindo wa shetani daima kukufuru neema ya mola wake mlezi, na sahibu yake ni hali kadhalika. Ukilazimika kujikurupusha na hao waliotajwa wenye haja kwa sababu ya shida ulionayo na ukawa hukuwapa kwa kutokuwa nacho cha kuwapa sasa na ila hali unataraji Mwenyezi Mungu atakufungulia baadaye basi nena nao kwa maneno mema ya kuwapa imani nawe wala usizuilie mkono wako kutoa katika mambo ya kheri ukaufanya kama uliofungwa pingu za chuma shingoni mwako ukawa huwezi kukunjua wala usiukunjue wote kabisa kwa kutumia ovyo utakuja tukanika kwa ubahili na majuto au tabaki huna kitu umefilisika kwa sababu ya ubadhirifu na israfu Hakika muda wako mlezi humkunjulia riziki amtakaye katika waja wake na humdhikisha katika wao amtakaye. Kwani yeye anawajua vyema tabia zao na anaziona hali zao. Basi yeye humpa kila mmoja wao pindi akishika njia zake kwa inavyowafikiana na hikma yake Mwenyezi Mungu.